Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Imamo drugu ovu zadnju da završimo tu vrstu hadisa, a to je a to je hadis ova, ili predzadnju se jedna mutarib mutarib znači poremećaj, neki poremećaj ima. E, poremećeno stanje unutar hadisa. U stvari kaže, ma ruvije, definicija toga. Ma ruvi ala evđuhin muhtelifetin mutesavjeti vrkulit kuva. Kaže, to je hadis koji se prenesen u različitim rivajetima oblicima, e, različitim, znači, različitim smislu opričim jednim drugima, kaže, mutesavjeti vrkulit kuva, a, svi, ti, svi ti rivajeti koji se jedni opričim drugima su na istom stepenu jačine. Pa se ne može razlučiti šta je, šta je ispravno tog, od tog dvoga, toga ili četiri stvari koje se spomenute. Odnosno, defini, e, pojašnjenje ove, ove, ove definicije u tome, znači da imamo više rivajeta jednog hadisa. I u tom, e, svi ti rivajeti, znači, ovaj, svi ti rivajeti imaju kontradiktornost među sobom. E, znači, ne može se, i onda se ne može ocijeniti, ne može se znati u stvari koji je od tih rivajeta ispravniji, koji ti od tih rivajeta ispravniji, kome dati prednost. I ako njemu dano prednost, znači ostali otpad, otpadaju i, i jasan je problem. I zbog tog problema, znači ovaj hadis potpada po takozvani motarib. I vjerojatno se čuo za mnogi hadisa, koliko ima e, učenjaci razilaženja kod njihove vjerodostne privatljivosti, kar hadis je motarib što pa kaže prenesen na kuf ima su prenesen na kuf da su riči ashaba na drugom mjestu prenesen da su riči poslanika sa nama na trećem mjestu ima ovaj ravija na drugom mjestu ima onaj ravija na, na drugom mjestu ima dodato ovo nešto dodato ili u senedu ili lancu ovaj u, u, u tekstu i lanac prenosioca na drugom nema tu dodato ima to da sto blagi haos a sve jedno može moguće i ovo moguće i ovo da u redu I onda se na, na kraju zapriča kada tu je hadis, kada ima tari poremeni, inače ima nešto poremećeno. Kako se desilo to, kako je došlo, to je sad priča za sebe. Uh, uglavnom, ovdje znači šart da bio hadis mutarib, mora doći na stepen toga znači da je e, da je nemoguće napraviti da na, spoj među tim rivajetima ne može i da nisu znači da nije neki od tih rivajeta jači snažniji očiti ispravniji oni ostali se mogu odbaciti Znači, mora biti na istom stepenu prihvatljivosti. Gdje se ne može odlučiti stvar koje je, gdje se ne može ona, e, znati koji je u stvari od tih rivajeta ispravniji i prihvatljiviji. Imamo e, primjer toga, naravno, odmah automatski imamo, znači, e, i ti rab, poremećaj u hadisu može biti u sened lancu prenosilaca, može biti u tekstu hadisa. Mada se više de, dešava, znači, u, u, u sened, odnosno lancu prenosilaca. Imamo, recimo, jedan klasičan primjer toga. Uh, tog hadisa, da vedemo primjer, znači e, poremećaj u lancu prenosilaca. Gdje se prenosi hadis od Ebu Bekra, a on prenosi da je Allah poslanik sa lancanem rekao, e, odnosno da je Ebu Bekra rekao poslanik sa ja Resula, la erake šipte. O, Allah poslanik vidio sam da si osjedio, pa on njemu odgovorio šajjebetni hudun vahavatuha. Osjedile su me, kaže, sura hud i, i njene sestre. Njene sestre druge sure u kojima ima jedan ajet, koji kuranski ajet ima? Ja. Taj ajet, jeste. Šta je ovdje problem? Ova, na ovom hadisu detaljnije govori da rekutni spomenu, kaže ovaj hadis Motarib. Što? Pa kaže, ovaj hadis se prenosi u deset, u deset različiti rivajeta. Kaže, od tih rivajeta, jedan je Mursel, drugi je Mefsul, Mursel znači da je to riječ, e, da su to riječi ashaba. Drugi mesul da je spojen. U trećem maktu, znači ima, ima prijek lanc prenosila. U jednom se prenosi od Bekra, u drugom se prenosi od Sada. U trećem se prenosi od Aiše, u četvrtom... Znači, blagi haos, znači. A, a sve se prenosi u različnim rivajatima. Ovaj, e, sve su ravi od prilike pouzdani. Nemaš reći ovaj daif, ovaj slab, pa znaš, ovaj vjerodosljenje godine privatiš, on slabog odbacuješ. Znači, E, da na kraju znači dođe od rivajet, rivajeti su od pouzanih ravija, nemoguće da sad dadim prednost jedna druge niti mogu, moguće spojiti među tim rivajeti. U tome pojene. A onda imamo, ova, imamo i kirab umetno, umetno tekstu hadisa. Da je došlo u tekstu hadisa, da je spojenio u derivajet, uglavnom bilje ga tirmizi ovaj hadis, u to u tekstu hadisa kaže da upitan je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam od Fatimi bin Tepajs hadis, upitan je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam o zekatu, pa je on rekao, o, ovaj, upitan zakup, on rekao, kaže, ine fil mali le haka sivo zekat. Kaže, zaista u imetku ima pravo, ima se pravo u imetku, mimo zekata. Ču, u imetku ima, ovaj, imaš pravo mimo zekata. Dobro. Kaže, u rivajatku od imnaži je došlo, znači, u drugom rivajatku, kaže, le se fil mali hakon fila zekat. Nema u imetku nikako pravo osim zekata. Kontra hadis, obrnu, totalno jednom se potvrđuje da u metku ima hak mimo zakata, u tom kaže nema u metku pravo nikako drugo mimo zakata. Znači, to, znači od, totalno oprično tome. Kaže učenjak, ovaj, hadis Iraki, kaže, a da iti rabu la jahtemilu tevil, ovaj hadis. Uh, onda se sad naravno pojašnjava kako se desio, uh, uh, taj tirab se može desiti od jednog ravija, može se od skupine ravija desiti taj tirab. E, znači to ta e, kad se desi e, ta, taj poremećaj u, u hadisu. Razlozi nastaja nastanka poremećaja u hadisima. Ovaj razlozi znači vraćaj se ovdje malo što spomenuli smo kad smo objasnili te detalje da se da narodu pazite znači nema sumnje oko toga da ovaj hadis slab. A takvi primjer, pa imamo dosta primjera koji su nama poznati hadisi, imamo oko njih razilaženja. I čak, znači, e sad problem ovdje. Problem kad nastaje među hadisima, muhadisima, razio kod toga jel hadis mutarib ili mutarib. Dođe skupina učenjaka kaže sve ukazuje da je hadis mutarib, da poremećaj džin, da nemaš cijentika. Drugi kaže nije nije e, nije poremećaj, nego se može se izvući ključ da se uzme ovo. I onda nastaje znači e, kod njih da razilaže toga da li je taj hadis ili nije prihvatljiv taj hadis. A to je znači koji prijed da svaki drugi hadis. Dobro, sa ovim ćemo završiti. Svani ke Allahumma da bihamti jaška da je lana te istakvirke wa etubu ili kosovna mi musah. Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam.